irabazlea berriz ere, felicitazion donko Jean-René Txegarrai. Txalo bat bera Jean-René Txegarrai, zure lehen impresoa, euh, mm, mire da, ba, pozarena, eh, Eh, Euh, euh, lortu baitugu euh, hauteskunde hori ere bestea, eta argiki gainean, eta aski argiki, eta horrek erran nahi du, ba, pasatu dugun mesua, eraman dugun mesua, eraman dugun proiektua, eh nire zerrendakideekin, ba, biztanleek entzun dutela, eta hori oso garantzitsua da niretzat, zen iria, bainoako iriak soziologia oso erran nuke, hain desberdina eta anitza, eta pasionagarria anitza delako, eta pentsatu mesu anitz pasatu direla, eta horrek egiten du, oso pozik nago lagar, eta eskertzen ditut denak nire inguruan eta lan egin dutenak, lan bikain egin dutenak, bigarren zuli hori euh, oso energikoa izan da, eta asko zorbiet, uh, zeran, uh, egin guratu Oso unkitua euh, bai, bai, oraindik euh, ere oso unkitua naiz, zenta, autopa izaita hola, hilbatean olako emaitza batekin, jakinik zer hau, um, horrek edu, ala, jendeak esibitzen hau eta batutala bat egite bat, eta esperantza beteak gizutala eta egiaztetzen eskerrik asko. Mil esker handi bat eh, egin uh, za baionako herriko etxetik,